bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onni nozil qildi. Qur'onda ko'p narsani farz qildi. Namozni ham farz qildi, ro'zani ham farz qildi, zakotni ham farz qildi, hajjni ham farz qildi, shu jumladan qitol, jihodni ham farz qildi. Buni Alloh farz qilgan. Va Alloh taolo mana biz o'qigan oyatda aytdiki, kutiba alaykumul qital. Sizlarga qitol qilishlik, jang qilishlik, jihod qilishlik kitobat qilindi. Ya'ni furida alaykum. Ya'ni sizlarga farz qilindi. Qandayki boshqa ibodatlar farz qilingan bo'lsa, jihod ham, qitolni ham Alloh farz qildi. Va huwa kurhul lakum. Lekin bu ibodat sizlarning nafsingizga yoqmaydi. Ya'ni nafsga qiyin ibodat. boshqa biror bir ibodatda Alloh taolo bunaqa demagan. Va huwa kurhul lakum demagan. kurh deb insonni nafsiga yoqmaydi. Qiyin, mashaqqat. Chunki qitol zohiran ko'rsangiz faqat o'ldirish yoki qatl bo'lish, yo jarohatlanish, yo mashaqqat. Alloh subhanahu va taolo bizni yo'qdan bor qilgan, bor qilib yaratgan zot, bizni tabiatimizni biladi. Lekin Alloh taolo aytayaptiki va asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum. shoyatki sizlar o'zingizga yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rasizlar sizlarga yoqmayotgan narsa sizlar uchun yaxshi va sizlarga va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrul lakum shoyat sizlar suyadigan sizlar yaxshi ko'radigan narsa sizlarga nafsingizga yoqadigan narsa aslida bu sizlarga yomon bo'lgan narsa Alloh biladi sizlar bilmaysizlar Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana bu ibodatni farz qilgan vaqtida bu ibodatni qiyin ibodat ekanligini, mashaqqatli ibodat ekanligini bizga xabarni berdi. Ya'ni biz bexabar emasmiz. Bu oyat bilan Alloh taolo nimaga bu ibodatni bizga tabiatini ma'lum qildi. Boshqa ibodatlarda bu mashaqqat yo'q. Mana namoz o'qiysiz, 5 vaqt namoz mana. 5 minut, 10 minut, ja ko'p o'qisangiz 15 minut, 20 minut o'qiysiz, turib chiqib ketaverasiz. Bunda u mashaqqat yo'q. Bu jihodni qilishida talab qilinadigan mashaqqat u ibodatga chekilmadi. Haj mavsumi 3 kun. Hajga borsanglar 3 kun mashaqqat chekadi asosan. Roza 1 oy. Xosatan u rozani hamki biz tutamiz. Iftorlarda maishat qilib, saharliklarda ko'pgina go'shtlarni yeb, bu u ibodatga ibodatga o'xshamaydi. Sal yoz vaqtida, yoz mavsumida sal bir qiynaladi. Lekin uni chiqarib olamiz. Ya'ni iftor vaqtida mashalloh yeb, o'rnini to'ldirib olamiz. lekin jihodni avvalidan alifidan to yoyigacha hammasi mashaqqat hammasi qiyin lekin u biz o'ylagan qiyin alloh taolo aytadiki yo'q sizlarga yomon ko'rinayotgan bu narsa albatta bu narsa yaxshi narsa sizlar uchun nimaga o'sha doim aytiladiki hasanul basriy rahimaullohning gaplari bor jannatga eng yaqin yo'l jihod yo'li. Mana tog'larda ko'ryapsizlar, tog'da yurib tog'i tabiatidan o'rganib qolgan bo'lsan agar shaharlarda bir yo'l bor, aylanma yo'l bor. Mana o'zi biz bir joydan bu kishi bilan bir joyda edik, mashinada biz keldik, aylanib keldik. Shohid bu kishi bunday tog'lardan o'shib o'tib keldi. Lekin bu kishi o'tib kelgan yo'l mashaqqatliroq yo'q, yo'l, lekin yaqin yo'l. Shuning uchun ham mana bu ibodatda birinchi boshlanadigan bosqichi mana bu sizlar ta'lim olayotgan bosqich. Buni i'dod deydi arab tilida. ta'lim deydi ruschasiga uchebka deydi bir narsa deydi подготовка deydi tayyorgarlik bu agar sizlar bu bosqichda yaxshi tayyorgarlik ko'rsangiz inshaalloh ertaga jang maydonida qiynalmaysizlar ba'zida ustozlarni bizlarga qilayotgan berayotgan jazolari ba'zi qo'yayotgan tartibi insonni nafsiga tegadi chunki biz haligi nima deydi hurt o'sganmizda hamma o'zini uyida podshoh uni qil, buni qil, buni qilma. Vaholanki bu ibodatni tabiatda bor bu narsa. Ana shu Qur'oni Karimda Baqara surasida Alloh taolo Talut va Jolut qissasini olib keladi. Shu qissada 80 ming lashkar bilan Talut chiqadi. 80 ming lashkari bor. Ro'barlardan daryo chiqib qoldi. Daryoni suvini ichishlikdan qomondan man qiladi. Ichish mumkin emas. Faqat ozgina ichib, og'zingni namlasa ijozat. Yani yotib olib ichishlikka yok. yo'q. Bitta suv bilan Alloh taolo imtihon Tuyup Bitta suvni Maskarda bunaqa narsa ko'p bo'ladi. Kelasi suvni ichaman sen ustoz aytadi, ijozat yo'q. Harakat, toqqa harakat deydi. Bu Qur'ondagi ayet. mana bu jihad ibadette qiyinligi. 80 ming lashkar nima qildi? Qo'mondonga itoat qilmay suvni ichaverdi. <clears throat> Tuyguncha ichdi. Işte, shu yerda 80 ming lashkardan 4 ming lashkar imtihondan o'tdi. 76 ming lashkar imtihondan yiqilib qoldi. Ular qaytdi orqaga. 4 ming kishi dushmanga ro'bara bo'lishdi. 4 ming kishining ichidan ham imtihon kelib 313 kishi Jolibni ustar g'olib bo'ldi. Ularning ichida Davud alayhisalom ham bor. Va Banu Isroilning baxtli hayoti mana shu jangdan keyin boshlandi. Shu bilan Banu Isroilga Alloh taolo g'alabalarni berishni boshladi. 313 kishi bu ishni boshladi. berishdi. Bir vaqt Banu Isroil nima edi? O'zini suylayotgan avlodini himoya qila olmasdi Fir'avndan. Shunda Alloh taolo ularga izzat berdiki, yer yuzini mukammal bular hukumat qildi. Xosatan Sulaymon alayhisalom davrlarida Banu Isroilni zamoni saodati bo'ldi. Eng baxtli hayot shular kechirdi. Yer yuzida birorta kofir qolmadi, hammasi taslim bo'ldi. Lekin buni boshlashida juda mashaqqat. Hatto bir suvni ichishlik bilan imtihon qilindi. bir ho'plam ichasan xolos, ko'p ichishga ijozati yo'q. Bu askarda nizomlar bor. Bitta birodar aytibdi, sizlar bizga zulm qilyapsizlar. Aytdim, bu zulm emas. Sizga birodar bu rahm bu. Ertaga sizning niyatingiz jihad qilish kerak bo'lsa, dushmanga ro'baro bo'lganingizda dushman bu sizni ustozingiz qilayotgan bu rahmni sizga qilmaydi u. Siz majbursiz dushmanning ro'barasida nima? Turib berishlikka majbursiz. Sabringiz bo'lishi kerak. Chunki jang Bu biz ko'rgan filmdagi u Rembo emas u. U asli jang u. Shuning uchun mana bu ibodatni sirlari bor. Sekretlari bor. Bu ibodat, bu jihod ibodati. Mana bu ibodatni biz haqiqiy ravishda ado qilsak, haqiqiy bajarsak, Alloh subhanahu va taolo bu ibodatimizni qabul qiladi va Alloh subhanahu va taolo bu ibodatimizga o'zi barakot beradi. va bu ibodat bilan Alloh subhanahu va taolo xorlangan ummatni yana aziz qiladi. Chunki ummat kutiba alaykumus siyam ayni shaklda kelgan bir oyat bor. Kutiba alaykumus siyam deb Alloh taolo aytdiki, siyom roza tutish sizlarga kitobat qilindi, farz qilindi degan oyatni ummat olgan. Lekin kutiba alaykumul qitalni olgan emas ummat. Bu ummatni juda ham oz sonlik ummat jihad qilyapti. Chunki ular bilmaydi. Bu ibodatni ularga yaxshiligini. Alloh taolo juda ko'p joyda aytadiki, agar sizlar bilganingizda bu sizlar uchun eng yaxshi ibodat edi. Lekin ummat bilmaydi. Agar ummat bilganda bozorlar bo'shab qolardi. Agar ummat bilganda madrasalar, masjidlar bo'shab qolib, hamma jihad maydonida yurardi. Million million ummatning ichidan sanoqli kishilar chiqqan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapimiz bu ibodatni yaxshiligini Alloh bildirgan kishilargina biladi. Hamma bu ibodat yaxshiligini biladi. Xo'p, shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raldiki, eng afzal amal qaysi amal deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohga iymon keltirishlik va Allohning yo'lidagi jihad dedilar. Eng afzal amal. Jihad ibodati birodarlar bir o'rinlarda hatto namozdan birinchi o'ringa chiqib oladi. Biz bilgan iymondagi nima rukunlarda birinchi iymon, ikkinchi namoz. Lekin dushman yopirilib kelyotgan vaqtida jihad farzi ayn darajasiga chiqib qolgan vaqtida jihad namozdan ham oldinga o'tib oladi. Ya'ni darajasi shuncha baland bo'lib, muhim bo'lib qoladi. Shu uyingizga dushman bostirib keldi, siz namoz o'qib turibsiz. Siz namoz o'qiysizmi yoki dushman bilan urushasizmi? O'zidan o'zi javob kelib chiqadiki, dushman bilan urushasiz. E, toxta toxta toxta kofirman, namoz o'qib olay desangiz vaqtdan bermaydi va bu sizning g'ayratingizga munosib emas bu. Shuning uchun mana bu ibodat birodarlar qital ibodati, jihad ibodati Alloh farz qilgan. Va bu ibodat uchun Alloh taolo juda ko'p va'dalar bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, Alloh subhanahu va taolo jannatda mujohidlar uchun 100 ta darajani tayyorlab qo'ydi. Bu faqat mujohidlar uchun. va bu har bir darajani o'rtasidagi oraliq masofa osmon va yerlar chekaradi. Shu 100 ta daraja hammasi mujohidlar uchun. Va mana bu yo'ldagi agar Alloh taolamiz bizga istiqomatni nasib etsa, bizni ikkita oqibat kutib turibdi. Agar shu qital yo'lda biz mustahkam tursak, ikkita narsa bor. Yo g'ozi bo'lish bor, yer yuzida g'alaba qilib Qur'onni hokim qilish bor yoki shahid bo'lish bor. Uchinchi narsa yo'q. hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn Alloh taolo oyatda aytadi. Ayting munofiqlarga. Bizga yetadigan ikkita yaxshilikdan birini yetishini kutib turibsizlarmi? Bu ikkita yaxshilik nima? Imman nasr, imma shahada. yoki Allohning nusrati kelib, yer yuziga g'olib bo'lib, g'ozi bo'lishligimiz yoki shahodat. Bu shahodatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan. shahidlar hayotga, jannatga borgan vaqtida qaytishlikni Allohdan duo qilar. Ey Alloh meni dunyoga qaytargin. Boshqa biror bir payg'ambar, biror bir solih, biror bir siddiq aytmasa, ey Alloh meni dunyoga qaytargin. Lekin shahidda Allohdan birdan bir tamannosi orzusi shu bo'larga, ey Alloh, meni hayotga qaytarsang, seni yo'lingda qayta-qayta 10 yana borib, yana qaytib, yana borib, yana qaytib shahid bo'laversam, Allohning bergan fazlidan bu. Shuning uchun ikkita yutuq bor bizga. Faqat bizga g'alaba. Mujohid agar shu yo'lda ixlos bilan istiqomat qilib, sobit qadam bilan yonda faqat u yutadi, yutqizar narsasi yo'q. Shahid bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan maqom. Agar g'alaba qiladigan bo'lsa, Qur'onni hokim qiladi yer yuziga. Bu yuzilayotgan ummatni, xor bo'lib yotgan ummatni bag'riga u sabablikdan shaboda kiradi. Qamoqlarda yotgan musulmonlar ozod bo'ladi. oyoq osti bo'layotgan bayroq tavhid la ilaha illalloh Muhammad rasululloh yana ko'tariladi. Yana ummatga kofirlar jizya to'lashni boshlaydi, soliq to'lashni boshlaydi. Mana bu narsa bo'ladi. Shuning uchun bu yo'lning natijasi ikkita. Imman nasr, imma shahada. yo yer yuzida g'ozi bo'lib, g'olib bo'lib, Allohning nusrati bilan Qur'onning hokimiyatini o'rnatishlik yoki shahid bo'lishlik. Lekin ikkovisini ham Alloh taolo yutuq dedi. O'zi Qur'onda marhamat qildiki, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Allohning yo'lida hayot dunyosini oxiratni evaziga sotgan kishilargina qitol qilsin, jihad qilsin. Hayot dunyoni hammasini sotadi ular. Ya'ni dunyoni tip yuboradi. yoki Hazrati Ali aytgandek 3 taloq qo'yadi. Hazrati Ali bir kun xutba o'qib turib, soqollarini yulib olgan ekanlar. "Hey dunyo, kelib kelib meni aldamoqchi bo'lding. Men seni 3 taloq qo'yganman degan ekanlar. Ya'ni hayot dunyoni sotgan oxiratga mukammal. Shu kishilargina bu yerda jihad qilsin deydi Alloh taolo. Qitol qilsin deydi. Va man yuqatil fi sabilillah. Kimda kim Allohning yo'lida qitol qilsa, jihad qilsa, fa yuqtal aw yaghlib. Qatl bo'lsa, shahid bo'lsa yoki g'olib bo'lsa, g'ozi bo'lsa. Her ikki holatda ham dedi Alloh Teala biz ularga buyuk ajrni beramiz dedi. Ikkala yutar. ham yutadi, yutqizmaydi. Ba'zida shahidlarni bechora shahid bo'lib ketib dedi. deydi. şehit, bu bechora emas u. Biz biz bechora hayotda qolgan. U birodarimiz chorasini topib ketdi u. Chora nima? Rasululloh aleyhi alayhi vasallam haq vadeleri bor. Ve ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Payg'ambarning gapi u havosdan emas, o'zining nafsidan gapirmaydi. Har bir gapirgan gapi vahiy. Nima deyapti Rasululloh sallam? Shahidning 6 ta xislati bor. Unga xos beriladi. Birinchi qatra qoni to'kilishligi bilan hamma gunohlari kechiriladi uni. Hamma gunohlardan poklanadi u. Jannatdagi o'rnini ko'rib turib jon beradi. Shuning uchun shahidlarni ko'rsangiz juda ko'pi tabassum kulib shahid bo'ladi. Ularda bir ajib bir holat bo'ladi. ularning rangida bir qo'rquv bo'lmaydi. Yillardan keyin ularni qabrdan qolib chiqsangiz, ana shu kulayotgan, ana shu badandan qon oqayotgan. Ularni hatto jasadini yer yemaydi. Va u azobi qabrdan omonda bo'ladi. Birodarlar, azobi qabr biz ahli sunna va jamoa aqidasida biz e'tiqod qilamiz, qabr azobi bor. Hatto ana shu buyuk sahobiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eng buyuk ansarlardan Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu bu kishi ansorlarning kattasidandir. Xandaq gazvesinde bu kishi qattiq jarohatlangandi. Banu Kurayza'nın hukmini shu kishi o'qigan edi. Ki erkaklarni qatl qilamiz, ayollarni, bolalarini hammasini cho'ri qul qilamiz degan hukmni shu kishi o'qigandi. Shu kişinin hukmi bilan 700 ta ba'zi rivoyatda 900 ta yahudi so'yilgan geldi. Bu kishi hukm o'qigandi. Bu kishi ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'tarib kelishayotgan vaqtlarda qumu ila yidukum Sayyidina kelyapti, ulug'ina kelyapti, kutib olinglar deb hamma o'rnidan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib kutib olgan buyuk sahobiy bo'ladi. Bu kishi qattiq jarohatlangandi. Shahid bo'lgan kunlarida Jibril amin keldi. Ya Rasululloh dedi, ashablaringizdan bittasi vafot qildi. Butun malaikalar kutib o'tiribdi. Jannatlar darvozasi ochilgandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Sa'd qattiq jarohatlangandi, shunga bir narsa bo'ldi, shekilli xabar olib dedi Xabar olib kelishdi, Sa'd shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni qonga yugurlab shoshilib ketdilar Sa'dni janozasiga. U kishiga ergashgan kishilar qiynalib qolib, oyoqlaridagi kiyimlar ham yirtilib ketdi. yo Rasululloh, bunchalik shoshilyapsiz. Nima gap deganda aytdilarki, Sa'dni ham maloikalar g'usul qildirib qo'yishdan cho'chib, men o'zim qo'lim bilan g'usul qildirmoqchiman, shunga shoshilyapman. Chunki Hamzalani ham malaikalar g'usul qildirishgandi. Buni ham ular g'usul qildirib qo'ymasin, o'zim g'usul qildiray deb yugurib ketyapman. E'tibor bilan o'zlari g'usul qildilar. O'zlari janoza o'qidilar. Bu kishini janozasiga 70 ming malaika tushgan ekan. Osmondan janoza o'qigani 70 ming malaika tushgan ekan. Yer yuziga bunaqangi katta miqdorda hiç vakt perişte çübeyelegen. Magerem şu kişinin cenazesi iştirakliyin geriz gereken. Bu kişi cenazeyi kubur edildi. Şunu da kabriye koydular. Kabriye koyan vakti de Resulullah sallam rengiler özgerip gitti. Subhanallah dediler. Hemen sahabeler Subhanallah dedi. Ki yüzler yarıştı mübarek. Allahu Ekber dediler. Hemen Allahu Ekber. Ya Resulullah Subhanallah dediğinizden düşünmedik. Allahu Ekber'em dediğiniz düşünmedik. Nömege Subhanallah dediğiniz degende saatni qabrga qo'yishim bilan qabr bir qisib oldi dedilar. Men shunga subhanalloh deb qo'rqib ketdim dedilar. Saatni qabr bir qisdi dedilar. Qabr fitnasidan omonda bo'lganda Sa'd ibn Muoz omonda bo'lardi birodarlar. Qabr azobida shunchalik cho'chishimiz kerak bu. Shahidga qabr azobi yo'q birodarlar. Qabr azobi yo'q. Qiyomat kunida dahshatdan omonda bo'ladi. 70 ta qarindosh urug'lari mushrik bo'lmagan, lekin gunoh qilib jahannamga ketishligi aniq bo'lgan otasi, onasi, qarindosh urug'dan 70 tasini shafaat qilib jannatga olib kiradi. 72 ta hur ayn unga nikahlap beriladi. 72 ta hur ayn Rasululloh sallam ta, ularni ta'riflagan vaqtda aytdilarki, agar bu huri ayn dunyoga qaraydigan bo'lsa, dunyo yorishib ketadi. uning nuriga bu quyosh nuri hech nima bo'lmay qoladi. Shunchalar bunga fazilatlar beriladi. Keyin uniga bosh boshiga viqor toji kiygiziladi. Mana bu ikkinchi yutuq. Buni Rasululloh sallam orzu qilgan. Shuning uchun mana bu yo'lni tabiatda ikkita narsa kutib turgan. Agar Alloh taolo bizni istiqomatlasib qilsa, oxirgacha mujohid bo'lib o'tsak, yo yer yuzida g'olib bo'lib Qur'onni hokim qilishlik yoki shahid bo'lish Boshqa narsa emas. Ikkovsi ham yutuq bo'lish. Ikkovsi ham yutuq. Shu bu yo'lda yutqazadigan narsamiz yo'q. Hatto badanimiz tirnalsa shu yo'lda Rasululloh sallallohu badani tirnalgan emas, badaniga nayzalar tekkan. Kamon o'qlari tekkan, u kishining badanidan qon oqqan. bu bizni ertaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ro'bara bo'lgan vaqtda bir ko'rsatadigan alomatimiz bor. Ya Rasululloh mana meni ham badanim sizga o'xshadi. Jarohatlansa ham yutuq. Chunki bu yo'lda jarohatlangan kishilarga juda ko'p va'dalar bor. Qiyomat kuni qanday jarohatlangan bo'lsa shunday qayta tiriladi. Badandan qon oqib turadi. Rangi qonni rangi bo'ladi. Lekin hidi mushk ambarli hidi bo'ladi. Ya'ni hamma narsasi yutuq mujohidni. agar u bu amalni ixlos bilan qilsa. Xolis Alloh uchun qilsa. Xolis Allohni dinoli oliy qilish uchun qilsa, albatta bu ibodatni uyutadi, yutqizmaydi. Faqat yutadi. Va aytib o'tdik, bu Alloh farz qilgan ibodat. Qur'onda farz qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaliy qilib bergan. Faqat bizdan talab qilinayotgan narsa haqiqiy jihad qilish, haqiqiy hijrat qilish, haqiqiy e'dod qilishlik. Çünkü Allah Teala ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Allohning yolunda hakiki jihad qilinglar. Braderler bu ayet hakiki oyat haqiqiy jihad ayet hakiki oyat haqiqiy sahabelere düşkan. Ulanız cihadını adam jihadini işse uzun amelden o'zini getirdi. Allah Teala ayet ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Allah için haqiqiy jihod qilinglar. Demak, ibodatda haqiqiysi bor ekan, haqiqiysi bo'lmagani bor ekan. Bittasini surati bor, bittasini sirati bor. Shuning uchun bugun yetishmayotgan narsa ummatga birodarlar, ibodatlarning haqiqiysi yetishmayapti. Haqiqiy taqvo, haqiqiy ixlos, haqiqiy tavakkul, haqiqiy namoz, haqiqiy i'dod, haqiqiy hijrat, haqiqiy jihad, haqiqiy itoat, haqiqiy sabr, haqiqiy shukr, hamma narsani haqiqat kerak bu. Shundagina biz nifoqdan omonda bo'lamiz, birodarlar. Munofiqlar ham yuzaki ibodat qiladi. Munofiqlar ham jihad qiladi, birodarlar. Munofiqlar ham jihad maydoniga chiqqan. Munofiqlar payg'ambarimiz masjidda namoz o'qigan. Ya'ni zohiri ko'rinishi musulmon bo'lgan, lekin bu yerda bo'lmagan narsa. Qulubuhum qulubul Alsinetuhum alsinetul Arab ve kulubuhum kulubul acil. Tilleri Arap, kalpleri acem. Bu kavimden bana soran yani. Yani tili de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Kalpte bu narsa yok. Şunun için mana bu bizge berilgan katta fursat. Birodarlar, biz bu yerga kelishini biz tanlamadik. Alloh tanladi bizni. Ba'zimiz shoyat duo ham qilmagan bo'lsak, men Pokistonga borsam e'dod u jihod qilsam. Bu yo'lga Alloh bizni tanlagan. Allohni bizni ustimizda minnati bor. Biz minnat qila olmaymiz Alloh taolo. Biz Allohning qulimiz, Allohning bandasimiz. Undan bizni so'ragan narsamiz shuki gunohlarimizni kechirsa, amalimizni qabul qilsa, do'zaxdan bizga najot bersin, jannatga kirgizsa. Shuni so'raymiz Alloh taolo. aytaman bu imkoniyatlar, bu sharoitlar <laughs> muaskarga bunaqangi sharoitlarni hech kim qilib bermayapti, Alloh qilib beryapti. Xotirjamlik, oromlik, xotirjam e'dod qilib olishlik bu hammasi Robbil alaminni biz ustimizdagi minnati bu. Hech kimni minnati emas. Na meni minnatim bor, na qo'mondonlar, na ustozlar. Biz minnat qila olmaymiz. Alloh hammamiz ustimizda minnati. U bizni hidoyat qildi. u bizga hijratni nasib qildi. U bizga mana ta'limni olishni nasib etdi. U bizga mana jihad qilishni nasib qildi. Shuning uchun kelinglar birodarlar, hamma amalimizni haqiqiy qilib olaylik. Bu bizga bir tillo fursat bu. Tillo bu. Bu fursatdan foydalanaylik. Alhamdulillah Qur'ondan dars beradigan ustoz o'zi kelyapti, dars o'qiydi. Shariatdan dars beradigan o'zi kelyapti, o'qib olinglar. Ustozlar turibdi, o'qinglar. Hamma sharoit tayyor. Faqat bizdan nima? Shu bandalik qilib olishlik. Payg'ambarlarning hammasini eng oliy maqomi abd maqomi boriladi. Allohning qullari ular. Sulaymon alayhisalom aytdi, butun yer yuziga podshoh bo'lgan. Alloh taolo Sulaymon alayhisalom maqtagan vaqtda aytadiki, "Ni'mal abd" Sulaymon bizni qandaynam yaxshi qulimiz deydi. Qul. Biz ham Allohning qulimiz. agar biz Allohga haqiqiy qulluq qilsak, Allohdan haqiqiy qo'rsak, qo'rqsak, vallohi yer yuzini Alloh taolo oyog'imizdagida qoldiradi. Sulaymon alayhissalom Allohdan haqiqiy qo'rqardi. insonlarga, jinlarga, shamollarga, butun hayvonlarga hukumat qilardi. Demak, Alloh haqiqiy qo'rqardi. Allohning haqiqiy quli edi. Allohning haqiqiy bandasi edi. Shuning uchun biz iymon keltirayotgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga abduhu va rasuluhu deymiz. Allohning quli va Allohning payg'ambari elchisi deb iman keltiramiz. <coughs> Biz anlamamız Allohning kulumuz. Allohning haqiqiy quli bo'laylik. Qulligimiz sababli şey yerga keldik, Alloh olib keldi bizni. Bu yerga ham qullik qilaylik. Allohning buyruqlarini bajaraylik, qaytarganlardan qaytaylik. Hukmamiz anjumanda aytdik birodarlar, fattaqulloha mastata'tum oyati Allohdan toqatingni yetganicha taqvo qilinglar degan oyat sahobalarga ya yuhalladina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun oyati Alloh taolay aytdiki, ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohdan haqiqiy qo'rqinglar va musulmon bo'lib vafot topinglar degan oyat nozil bo'lgan vaqtda bularga qattiq og'ir kelgan ekan bu. Qana qil taqvo qilamiz biz? Haqiqiy taqvo qana bo'ladi? aholangi ularni iymon uchun bergan qurbonliklar hammasini biz bilamiz. qiyomat kunigacha ular namuna. Shular bu haqiqiy taqvo qana bo'larkin deb, shuni qana bajararkinmiz deb cho'chishgan vaqtida ularga yengillik o'laroq mana bu keyingi oyat nozil bo'lganki, toqatini yetgancha taqvo qilinglar. Birodarlar, bu sahobalarning hayoti, sahobiy ayollarning hayotini agar biz o'qiydigan bo'lsak, ishlatadigan bo'lsak, aytayapman-ku, biz amallarimiz umuman ularning amaliga o'xshamaydi. Shular qo'rqib ketgan ekan. shular qo'rqayotgan haqiqiy taqvo qilamiz shuning uchun mana bu fursatni <coughs> unumli bilaylik birodarlar har lahzasini alhamdulillah nizom bor tartib bor bir daqiqasiga agar shu kundan boshlab mana shu i'dod mana shu bosqichdan o'zingni bir nizomga solib olsani tartibga solib olsani inshaalloh qancha hayot bo'lsani ana shunda hayot ketadi Chunki abdulla Azam shahiddan so'rashar ekan bu kishi, yoshi ulug' katta olim kishi bo'lgan, rahimaulloh, mujohidlar imom bo'lgan bu kishi. Shundan so'rashar ekan, "Ya shayx, yoshingiz nechida?" desa 5 yoshman der ekan. O'zi u kishi 50 ga kirgan. "Ya siz 50 ga desa, "Yo'q, mana shu hijrat ham boshlagan hayotimni men hayot deb bilaman, qolgan hayotimni hayot deb bilmayman." Haqiqiy izzat hayoti mana shu yerdan boshlanadi. mana shu mana shu madrasada mana shu maktabda hijrat jihod maktabida izzat ta'lim beriladi masalan mana biz e'dod qilamiz bu yerda xitoy xitoyda qo'rqadi rus rusda qo'rqadi tojikistonda bir hafta oldin butun shanhay e, birlikda jamlanib nima o'tkazdi mashq o'tkazdi xitoydan ham keldi rusdan ham keldi ha o'zbekiston islomiy harakati tayyorgarlik ko'ryapti bularga qarshi biz ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Allohu akbar. Allohning haq va'dasi turhibuna bihi aduvallohi va aduvakum. Sizlar mana bu i'dod qilishingiz bilan, tayyorgarlik ko'rishingiz bilan Allohning dushmanlarini qo'rqitasizlar, o'zingizning dushmaningizni qo'rqitasizlar va sizlarga oshkor bo'lmagan, ma'lum bo'lmagan boshqa bir Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan dushmanlardan qo'rqitasizlar. Halitdan qo'rqish boshlaydi. Tojikiston bilan biz turgan mintaqani o'rtasi necha yuz kilometr keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'dalari bor edi U kishi aytgandiki, Alloh taolo menga nusirtu shahr bir oylik masofadan turib dushmanni qalbiga qo'rquv solishlik bilan Alloh menga nusrat berdi. Bir oylik masofa 1000 kilometr atrofida bo'ladi, balki undan ko'proq ham bo'ladi. Agar bir kishi har kuni 30 kilometr, 40 kilometr yurib tursa, bir oyda 1000 km yurib qo'yadi. Bir oy yursa agar. O'rtacha har kuni yursa 30-40 km, 50 kmga yursa bo'ladi. Ha baring 30-40 km. 1000 kilometrdan dushmanni qalbiga mendilar, Alloh nusrat berdi, qo'rquv solaman. Mana edat qurit ko'taravergan qulalini ham ma'lum nima qulalini ba'zi yerda karabin. Shu bilan sizlar atom bombasi bor, dushmanni qo'rqityapsizlar. Yer yuzida eng ko'p atom bombasi bor, bu Rusiya. 2800 ta atom bombasi bor ekan. Amerikalik 200 2800 ta bor ekan. Amerikalik 2200 ekan. Bular qo'rqyapti. Pokistonni 90 ta atom bombasi bor ekan. Alloh taolo nasib qilsin, qo'limizga tushib qolsin. 90 ta atom bombasi bor ekan. Aytmoqchi bo'lgan gapim, mana bu ibodatlarda birodarlar, niyatimiz xolis bo'lsin. Va aytdim, mana bu tushib tushaveradi. Mana tahajjud o'qisalar 3:30 da turib ha buyerdan chiqqandagina o'qinglar shunga o'rganinglar hayotda ba'zi bir kishilar umuman tahajjud o'qiganmiz alloh subhanahu va taolo kechada 3 kechani uchida oxirgi 3-chi qismida yer osmoniga tushar ekan qanaqa tushadi biz uni kayfiyatini so'ramaymiz ahli sunna sünnet jamoa shu şu hadisteki qabul qiladi. Alloh Allah düşerken va bandelerge nido kılarken ki her keçeki kalın menden sure bormi? So'rasan. Alhamdulillah, men xursand bo'ldim bugun 3:30 da tahajjud tahacüd Shuni Şunu odatlanıyor. Shuni odatlanıyor. chunki tahajjud o'qimagan sahoba bo'lmagan birodarlar. So'rashdi, so'rashdiki ya Rasululloh, bir kishi mabodo oramizda topilib qolsa, tahajjud o'qimay, bomdod namozgacha uxlasa, buni hukmi nima bo'ladi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ikkita uni ikkita quloqiga shayton bavul qilib qo'ygan odam bo'ladi dedilar. Bomdodda azonigacha uxlagan turmasdan. Buni misoli dedilar Rasululloh sallam ikkita quloqiga, ikkita quloqiga shayton bavul qilib qo'ygan dedilar. Birodarlar kishini kiyimiga bavul deyib kelsa, qana bo'lib odam yutashadi, tozalaydi uni. U quloqqa quyilgan. Uni endi davolashi uchun doktorga bormaslik kerak. Uni davolashlik uchun kechasi turib Robbil alami yig'lashlik kerak. Men shu Afg'onistonga safarga borganda bitta narsa ta'sirlandim. Tahajjud vaqtida cho'ponlar qo'yini yaylovga olib chiqar ekan, o'tlatgan. Tahajjud vaqtida turish kerak ekan. Cho'pondan so'radim, bu cho'pon qanaqa bo'ladi, nima qilish kerak desam, shu tahajjud vaqtida azon otilmasdan 1 soat oldin deydi, qo'ylarni olib chiqib yaylovga o'ttatamiz deydi. Shu vaqtda yegan o'tdi, yesa qo'y semiradi deydi. Subhanalloh. Shu ulamolar aytar qo'y tahajjud vaqtida zikr qiladi. Shuning uchun shuncha ko'p so'yiladi qo'y, nasli ham kam bechoralar, bitta ikkita tug'adi. Bitta ikkita tug'adi, lekin eng ko'p hayvon shu deyishar ekan. Chunki Allohni zikrini qilib o'tiradi. tahajjud vaqtida uxlaydi. Shuni bilgan bo'lsangiz, tahajjud vaqti kelsa, it uxlab qoladi. Tushunchilar mana postanidan o'tgan vaqtda dalniga qanday deganlar, iti bo'ladi milisani, milisani ham uxlaydi, iti ham uxlaydi. Shu vaqtda o'tib ketadi. Shu vaqtda it uxlar ekan. Vaholanki itni bola shuncha ko'p bo'ladi. Shuncha ko'p tug'adi, o'ntalab tug'adi. Lekin dunyodagi eng xor hayvon ham shu va eng kam ham shu. Shuning uchun mana bitta ne'mat uch o'ttizda turishlik robbil alaminga yig'lashlik shuning uchun mana bu yerda faqatgina jismoniy emas iymoni ham o'zingdan qolib qo'ysa bo'ladi nizom bo'lsa bo'ladi ya'ni biz birodarlar agar munofiq sifat bo'lib yursak dunyoni har yerda yursak bo'ladi namoz o'qib gunoh ham qilib yuraversak har joyda joy topiladi lekin biz shuning uchun hijrat qildik shuning uchun jihod qilmoqchimizki komil musulmon bo'laylik cennete kiraylik. Shuning uchun mana bu sharoit, mana bu imkoniyat bizga bu tillo imkoniyati bu. Uzun qolib qo'ysa oladi. Har jang maydonida ham tamom, ash tahajjudga turish. Tura olmasa bir burada. Şu payrede shu payrada meni uyg'otib qo'y. Meni iymonim zaiflik qilyapti. Tura olmay ben. Tahajjudga turmaslik bu günahını alomati. Kim tahajjudga tura olmaydi, u gunoh qilgan o'sha kuni. Gunohini turg'izmaydi. Çünkü uyatı yapkanda şeytan önüne üçte tügün tügüp bayadı. Onun için elhamdülillah bana bu nimetlerin buralarla kadir yetaylik. La in şekertum la zidennekum. Eğer beni dedi Allah Teala nimetlerime şükür kısana men onu ziyada kılıverem. Elbette ziyada kılıverem. Allah Teala ziyada kılıverem. İnşallah bana bu yol hak yol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürgen yol. Cennet yolu. Lekin meşakkatli yol. Kıyın yol. lekin ozgina yashagandan keyin mazza qiladi shunda bir maza qilasiz qiynalib izilsangiz ham maza qilasiz chunki allohga qul bo'lib yashaysiz-da. boshqa hech kimga qul emassiz na militsiyasidan qo'rqasiz na uchastkovoydan qo'rqasiz na prokurordan qo'rqasiz na bir gunoh ishtasiz, na musiqa ishtasiz, na tansiz joyga borasiz, na bir gunoh, hamma joyi islom. qilay desangizlar sharoit yo'q alhamdulillah gunohga. Alloh Teala o'zi katta hijrat ne'mati. Ko'zingiz haromga tushmaydi. Quloqingiz harom eshitmaydi. Hamma atrofingiz mu'min musulmonlar. Bu katta ne'mat birodarlar. Bular ishkor qilsa Alloh taolo ziyoda qiladi. Ha, aytmoqchi bo'lgan gapim yer yuzini biz poklashimiz kerak. Sözü doim aytganmiz, biz bir makon zamonga xos emasmiz. Sahobalar shunaqa bo'lgan. Inshaalloh Pokistonni ham alloh nasib qilsa shu saudiyaga kelamiz boramiz hamma malomatsa saqlaymiz biz allohni lashkari bo'lmoqchimiz allohni lashkari bo'lmoqchimiz va biz jihodda hamma yer yuzida deb bilamiz bitta birodar so'rab qoldi sizga aytsaki shu hindiston tarafga harakat qilasizmi vatanga harakat qilasizmi aytdim man hindistonga harakat qilaman keyin u kuldi vatan ku dedi aytdim ko'rasan ertaga afg'oniston fath bo'lsa O'rta Osiyo inshaalloh o'zidan o'zi avtomaticky qo'lini ko'taradi. Boshqa iloh yo'q. Chunki bu tarbiyani yapgan mujohidlar NATO bilan bellashyapti. Atom bombasi borlar bilan bellashyapti. Inshaalloh ular bilan bellash oson bo'ladi. Lekin bizning qalbimizdagi muhabbat bu Allohning muhabbati. Rasulining muhabbati. Rasulini vatani, Rasuli yurgan yo'llar. Chunki bugun 50 ming Amerika askari bor Jaziratul Arabda birodarlar. 1 millionga yaqin shufur u yerda yuribdi yuribdi xotirjam shu dengizlarga chiqsangiz yalang'och yuradi amerika ayollari u dengizni qirg'og'ida rasululloh alayhi vasallam yurgan sahobalar yurgan birodarlar chunki bizga aqidamiz shu makkani bir qarich yeri dunyoni hammasidan abzal biz uchun madinani bir qarich yeri Makke'den tashqari dunyoni hamma yeridan abzal bizga baytul maqdis falastin biz uchta muqaddas yerimiz bor vatan muqaddas emas bizga Makka, Madina, Falastin. Üçte mukaddes muqaddas yerimiz bor. Biz ağa ko'zlab durganiz. Shu namoz o'qitganimizda aytamiz, "Ya Alloh, bizni o'sha yerlarda bir kalashnikovlar bilan bir yurib, bir şey nasib qilgin." Bu yerni nopok qilyapti kofirlar birodarlar. Şu uchun niyetini qattiq bulsun. Qattiq niyet qilinglar. Makka pakla yaptı. Ummat birodarlar mashiqa qilib turibdi mana shu Dördü sizin terbiyana, niyetine giden volkan bulsun. Yahu bütün yeryüzüne alış bulsun, ya cennet bulsun. Hacı bir kilap geldi, buradalar haber kılıyordu. Bu kişide Mekke haram müzeyle falan. Bunu kim paklaş gerek? Tayran ababil kesin mi yani ürüşkanı? Ya Tayran ababil kemeydi bu. Hem Tala Keyfe suresinde ürüşkan Tayran ababil vaktinde Muhammed Aleyhisselam'ın şeriyeti yoktur. İslam yoktu Mekke'de. Şunun için allah Teala parlandelerini yubardı. Aciz parlandeler himoya kıvaldı Kabe'ni. Şimdi ne yapar bizimki? Bizimki. Bizim müminler. Şunun için himmetiyle bağlandı. Çarçap koymayasın şimdi. Katta niyat kısana çarçamayasın. Ya ana şu padişahlarını diyor bugün cennet. Yok yeryüzünde hakiki İslam izzeti Şunlar Şu narsize bu مجموعة تمام هو واشنطن هو اللي قدام hükümeti istirahati yo'q. Bag'i Moskva, bag'i Isroil hammasini ozod qilguncha davom etadi. Isroil. Islomimizni amalimizni qabul qilsin, sog'lik qozonsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ibodatni lazzatini bersin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz. siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomat Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar